الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله yau sha uku Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da tara wanda ya daidai da ashirin ga watan Yuni shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Islamiyya. Muna a cikin tafsirin Suratul Bakara muna cikin karatun ayan dai mafi tsawon aya a cikin Alƙur'ani girma. mun dai yi bayani gwargwado mun fassara ayan amma ina ganin har yanzu akwai wasu nukta da biyu da ya kamata mu kara biyan su daga ciki wato ya ayyuha alladhina amanu idza tadayantum bi dayn ila ajalin musamman faktubuhu wa yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يخرج شيئا فإن كان الذي عليه الحق فيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن هو فليملل وليه بالعدل واستجدوا لرجلين من رجالكم وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن تلقون من الشهداء أن تصل إحداهما فتفكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصد عند الله وأقوم بالشهادة وأدنى ألا تختاروا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. آه واتو مسألة تجبا muhimmiya kwarai a cikin wannan ayin shi ne faɗin Allah subhanahu wa ta'ala واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء da yawa daga mutane suna amfani da wannan a matsayin wata dama ta tuta cikin addinin musulunci ba sai yana cikin abin da ake amfani da shi a cikin addinin musulunci ya kawai haƙƙin mata saboda alƙur'ani da yana nan ya ce sun yi sai da mazaje guda biyu da idan ba a sami maza biyu ba to a na miji ɗaya da mata biyu saboda mai yuwuwa ɗaya ta mance sai ɗayan suna mata idan ɗaya ta manta a nan matsalar haƙƙin mata a musulunci kamar yadda muka sani matsala ce mai fadi matsala ce kuma da aka yi maganganu kwarai da gaske da yawa a kai a kuma malamai suna ta tattaunawa suna ta tara dukkan wani a guba dukkan wani shakka da zai iya faɗowa kwakwalwar mutane a tunanin wannan kawai haƙƙin mace amma muhimmin abin da suke so mu kalla a nan wajen shi addinin musulunci Allah ya halicci dan adam ya san tabi'an tartiban kowanne wato ya san yadda ya halicci namiji ya san yadda ya halicci kuma akwai masuliyya akwai nauyi wasu ayyuka wanda Allah subhanahu ta'ala ya tsara ya zaɓi mace da ta akwai kuma wasu ayyuka a watan ababi'an halittar take akwai kuma wasu ayyuka da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi na da ya yi su ababi'an nashi halitta a dukkan masu dukkan masu cewa addinin musulunci ya ya haƙƙin mace ko suna nema wa mace haƙƙi da sauran makamantan wannan suna manta wannan hakikar da ta shi ne ko namiji jinsin namiji yana da abin da ya dace da shi jinsin mace tana da abin da ya dace da ita kuma a fitar da kowane jinsi daga cikin ayyukan da addini ya yi ya tsara maka ba wai alkhairi bane ga dan adam idan mace kila a ke kenan ita ma za ta zama gaban mai gida wajen neman tuwo ba ta kasuwa ba ta kaza ba an ta kada mace sana'a amma duka mu mun san ne wannan yake haifarwa na tabarbarewar tarbiyyar yara na rashin tsiya zuwa da abin da ya wajaba a kansa a wajibin da a matsayinka na matar gida a matsayinka na uwar yaya mai tarbiyyar su sauran nan wajen kasancewa Allah su wataala ya tsara wasu akan shi take kula da su gida wanda yake kun ma babban aiki ne to da yawa idan har mace ta ba za ta kuma gidan ba za ga sai an ɗauko wasu matan sun kula masa da gidan su ta yin wani abu amma dai dole ne ba bi an sani wannan ayyukan sani kuma ba za su ce a daɗi ba za su ce a wajen yin kamar yadda ya ce ba sai sana ji wani tafsir ana cewa wani kasa daga cikin kasashe ana tsoron nan da wasu ke shekaru talatin arba'in hamsin, duk yaran za su su girma a lokacin da suna da raunin hankali suna ta kowa hankali saboda yanayin a hannun masu tsoro suka tashi a ah. harkar cikin gida ne nan kuma yana maganan harka ne na kasuwa da kai da kawowar mu'amalar kasuwa da sauran don maganan bashi ake ci da rake da sauran wanda galiban ba a cikin gida ake kulla shi ba a kasuwa ne to kasancewa kowace da ɗabi'a da Allah ya ajiye ba a cikin musulunci ya ce mace kace dai kasuwa ba amma kamar yadda ka sani a ce ga mace ana wani harka ta zo ta tsaya tana tsaye kuma tana kallo ko ga wani abu ana yi maza sun kewaye suna kallo mata ma sun kewaye suna kallo to akwai alamar tambaya a cikin tarbiyyar wannan ma to saboda ka tabi'ance mace ba a san ta da tsayawa kallon lamarin mu'amalar al'umma na kasuwa ba sura ta sai Allah subhanahu wa ta'ala yake ku idan namiji biyu suna nan su gani farin da idan kuma ba maza biyu ko a bani mace wadda za ta ci da samun ta kalla da ido daya dan ba ta ba ke tsayawa ma ta ga da tana kan kallon abu amma sai ta kalle shi da ke ta to an ga da wannan ta dan kalla ta ke ke daya wannan ma da ta dan kalla ta ke ke daya to sai ta zama kamar matsayi na miji daya wanda ya kalla da ta ji gaba daya wannan shine abin da ake nufi fa in yakun yakuna eh, rajulayn farajulun rajulun wa imra'atan mimman tarqawna min idan ba a sami maza biyu ba to shi nan sai a sami mace da miji ɗaya da mata biyu an tabbata da dawo ma saboda da da sai da ido dai na kalla sai da za ta za ta kuskure sai dai da ce a ai nan da aka yi da za ta bari domin ba a saba da mace da zuwa zauna cikin irin wannan lamuran ba amma ba dan wai kaskantar da darajar da ba a hakika ba ma wanda a cikin musulunci ya girmama darajar shi kamar mace babu ba wanda cikin musulunci ya kira mutum aljannan tana da cikin ta sanya ba wanda cikin musulunci ya ce idare ne su suka kai wani shekaru na zama dan aljanna sai mai ko to da yawa ana magana a ce ai ai aji ya ba tare da gado kana ni dai yawanci nan ne dai wajen da ake ci surutu a kai amma mun yi abin da ba su gane da masu wannan magana ita ba mace nan tun daga haɗin wanda aka koma ga Allah sai da addini ya riga ya tsara maka da ɗaukar kowane ka ba wata marhala da za ce ita ke tsawon wani a shari'ance na so a fara wa ɗan uwa in da mace matar mutum za ta zama ba ta da lafiya ba ta da lafiya ita ce ba ta da lafiya ka dauki kuɗi a cikin dukiyanka ko dukiyanka ka je asibiti addini ya yarda mata in ya dawo sai na ranta maka kuɗi na kai kai na asibiti ka ba ta da wani marhala a cikin rayuwarka namiji yana da marhala da yake sai za a ce to yanzu kai ne mai daukar nauyi kuma sai ya ɗauki nauyin wasu amma ita a kowane mustawa a rayuwarka a cikin ya ake mata wani wanda dole sani ya dauki ɗawainiyarsa zai iya zama uba ne zai iya zama miji ne zai iya zama ɗa zai iya zama ɗan uwa ne dole dai a ɗauki ɗawainiyarsa to ba abin ya ga mutum na maka wannan ya ya maka wanda zai dauki ne ta duk gaba daya sai ce idan an zo da zaka da ara sada ta cikin da ta da kuma duk da haka a ba ta daukan tawayen ta ga ta to a ba ta linkin abin da ita za a ba ta inda ita na ta an ba ta galiban ba a cikin da ya yi da Allah ya dauke mata sai daura mata sayan abin ba ba ta ba da za ta ba Allah bai daura mata wannan ba wani abu za ta yi wanda cikin a wasu ne shi kuma wanda Allah ya daura mata wannan hakki ya da su a ba shi yankin nan to da adalci ne na addini amma ko kada idan kuma ya zama wata an ba ta ita take abinci ita ce sai ibadi sannan kuma aka ba ta rashin gado to wannan an sami kuskure ne ba daga musulunci ba daga wanda suka tabbaka musulunci wajen daga shi musulmin da ya barta sai ka nemo wa kanta abin da za ka da haka dai malamin mu da ah, Muhammad bin ta al-Arabi yana ba da wani misali muhimmi a wannan lokacin. yana cewa abin da yasa mace take da rabin gadon ne yana da wata mu'adala misaliya da yake misali na misali yake abin da yasa saboda shi ne yake zuwa ya kai ka da shi ya aure ita kuma mace ita ce zuwa a kawo wata zaki a aure sura da sai kaddar a ce to misali da gidaje guda Ko wani uba yana da ƴaƴa biyu na miji da mace kowane uba sannan kuma kowane uba yaron ya bar waɗannan ƴaƴa biyu shi ne za su gaje to idan aka kaddara kowanne ya bar naira miliyan ɗari yace to ka kaga kila in aka wa ko? za a baiwa wannan dubu ɗari shida da wani abu a baiwa wannan dubu ɗari uku da wani abu wannan shi da dubu ɗari shida da sittin wannan dubu ɗari uku da talatin ko da wani abu ko ke to abin da zai faru idan wannan namijin wannan gidan ne zai kan gidan zai aure to zai ɗauki dubu ɗari da wani abu da bayan da dan shi ma na miji kan gidan in zo nan zai da aure ne cikin dubu yi da wani abu ya bayan da dace sai su koma su hudu duka suna da dubu ɗari biyar biyar to kuma ba a nan ta tsare ba shi kuma bayan ya bayar su duk da haka tana da dubu da biyar sai a ce kuma har yanzu a cikin cinta canta tufatarwanta mutukuninta shi yana wuce to da da wannan ɗaki kudin zai ci gaba da kawai iyalinsa wannan na farko ce abu na biyu mun faɗa a wajen kyauta cewa addinin musulunci yana girmama sa'ad wato gwargwadon yadda ɗan adam ya sa a yi cikin samar da abu gwargwadon yadda addinin musulunci ya ba shi fito a cikin wannan abu mun ba da misali da misali ko da gona da wanda ruwan sama ya tayar gona da gonar da ba ruwan sama ya tayar ba da zakan zuciya na kasuwanci kowanne rabi rage ne wannan ɗaya duka biyar wannan goma duka biyar ko abu a ɗaya duka biyar duka ɗari wannan goma ɗaya duka biyar wannan ɗaya bisa goma, wannan ɗaya bisa ashirin, wannan ɗaya bisa arba'in. Wato gwargwadon yadda sa'ar yake ƙaruwa, gwargwadon yadda Allah yake ƙara farin Ka so a cikin wannan sa'alin nasa to haka shi ma gado galiban galiban al'adance za ka ga ka kaya maza shi ke tsara kanti idan kanti shi ke zuwa kamfani idan kamfani shi ke noma a gona idan gona ce wato duk sai abin da wannan ne arziki na tara da su aka taru aka tara to da aka tsaya da shi kenan a ba su linkin abin da ake ba wannan idan aka zo wajen na bangare da ka dai addinin musulunci yana ya shirma ma hakkin mace ne ya tafi ta a matsayin halittar da tana zaune cikin gida ba su ta take ba sai ta san a abinda yake faruwa a kasuwa da cikin gari da shi yasa yake mata guda biyu ba san shi da shi ne min dalikum fa illam yakuna rajulain fa rajulun wa ra'atan mimman tasawna min shuhada an da idahu ma qad da idahu ma tasawna fala ya bal shuhada idahu ma ولا تفهموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجل nan wajen wala ta samu an tafi kabiran au kabiran ila ajali an ce yana da cikin ayoyin da a a cikin aya daya wani sashi bishar sashi nan wajen kada ku gaji da yake ya maku wahala ko ni kan kankan matsala ko ni girman ka a rubuta kada abin da nan yake kenan كيف وقل ذلك إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها idan ka zo ka ga kasuwanci ne wanda kuna gudanar da shi tsakanin ku to babu laifi in ba ku rubuta ba to ya ce wani sashi aya ko sai a rubuta ko wanne wani sashi ce ya yi na da yake idan kasuwancin ku ne da kullum ne kun saba gudun kar a shigar da mashakka dan in ba haka ba ko da a ma sa ne misali mutum ya jera shi ya rubuta kaga da wahala da kaifa ko da littafin ne ya ta gudu da kan naira da zai ko an rubuta sai zama da wahala to amma sai Allah ta da rake illa an da kuma tijaratan hadiratan diruna bainakum falaysa alaykum junahun Allah ta kubuha wa ashidu idza tabaya'tum wa la yudarra katibun wa la kaga ana magana kala a cikin da mai karɓar rance kada a cutar da mai ba da rance kada a cutar da a wajen ayan riba ko na kun mutu ta la muna, wala muna nan kuma Allah ba da labarin bayan su sai da shi ma ne rubutawa kada a cutar da shi wanda za a kira ya bada ko da shi ba kada a cutar da shi ne aka nufi kada a cutar da shi ne rubutawa idan aka samu wane ya ce rubutu وإن أن ما يريد كافي ولا يعمل ya داو إذا ما فيه ولا يعمل a kan farko. عشان فرقه ya zama kila wannan suna da kishi sun kira ke rubuta wannan suna da kishi sun kira ke rubuta kowa ya da kishi kira ke rubuta shi ma yana da kishi sai wannan da yini ne zama an abbala masa wajen ba a ba shi dama ya ce ya je ya yi nasu sana'a ya yi nashi abin da ke gaban ba to ranar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wala yubaraka fi malaihi idan haka ya faru ya zama wannan ya kira shi wannan ya kira shi to ku kusuru wani abu cikin mu'amalar ku ba sai ya zama shi ma ya sami abinci daga wannan rubuta samun da yake ba a cutar da shi an hana shi zuwa ya je mai nema wa kansa abinci ba a kuma ba su ba shi komai a nasu mu'amalar da suke yi ba wannan yana da alaƙa sosai da matsalar Alfurudu, furudul jama'iyya da muke magana jiya duk abin da yake fardu kifaya ne idan ya zama an muka tsayar da mutum zai mana to za mu hana shi ya ce je ne wani abu da zai nema wa kanka shi to ya kamata mu masa maganin matsaloli kun aje malami a anguwa da karantar da ƴaƴanku in an ganki a kasuwa ma sai a rika malam a kasuwa da in kun je kasuwa kun dawo ku dawo kun gona ki kawo mana kun ada liman a masallaci na an shi a kasuwa a rika ah, me ya kawo liman kasuwa ko ne ya kawo liman ofis yadda saura ke yawo ofis suna nema wa kansu shi ba zai ce yana masallaci to yana da rahoci ma a cikin abin da kuke zuwa kunkuna nemowa suka ana ce sake ce duk sai wani aiki wanda asalin shi farko kifaya ne amma idan aka tsayar da mutum daya yana yi sai ana shi ya tashi da dai shi ma ya nema wa kansa nasa to wajibi idan kun nemo kun kawo masa rabon sa shine wala yuzara katibun wala kadib haka shi ma ne ba da shaida ka gane wannan yana ba da shaida da gaskiya da adalci to sai zama kowa yake da wata mu'amala shi za a kira ya ba da shaida kowa yake da mu'amala saboda an san cewa zai ba da shaida da gaskiya to za a hana shi sai ya nashi abin da yake gaban sa da idan haka ta ce to babu da duk da shaida ne a kaida shaida aiki hakkin Allah ne wanda haka mutum da karɓi kudi a cikin shaida ba amma da rubuta ka a ba shi wani abu amma wa zai ba shi ba a yadda ne hukunci bai bashi da bashi ba ko da karban bashi da bashi ba sai in aka haka to in ya tashi ba da sai da zai yi sai wanda ya bashi to za ka ga ko hukuma ta shi. hukuma sai gabata a nan shi ke nan ya zama hukuma ce za ta ɗauki nauyinsa ta biya shi albashi ta ɗauki ɗawainiyarsa ko ko ta wakafi din da sauran su ya zama dai akwai wata hanya da ba za ta sa ya muhabari ba za ta sa ya san kai ko ya jirgina a cikin wani ba saboda addini ya yi umarni da a bashi wani abu. Fahimta ba a rufa ina rufu ko kundi. idan muka aikata haka to wannan fasikanci ne saboda me zai faru mutane za su fara to bari su kalla a wajen sheda saboda a daina neman su ba da sheda ina fatan mun fahimta in ga kowa zai sheda Allah ya wajabta masa ya ba da sheda kuma sannan kowa yake neman su ba da sheda shi zai nemo kuma in ne wanci ana hakkala ta a hana sai je ko na shi sana'a to shi nan sai ce a tun da aka ne bari wata rana kan ba da shi da kin bayar ba dai ba idan ka sai ka idan ne ba da shi da wata rana ba dai ba dana ba dai ba ka ga uwa suna da wata mu'amala da za su tsara shi ba kira da dai rashin gaskiya da cikin al'umma ko ba inna hu kun dukum idan kuka yi haka sai ku zai je ya sai shi kenan sai ya zama wanda ya ce wa ya ta bayan ya ba yawa zai yi sai akan abin da wannan mutumin yake so sai da an fitar da rashin gaskiya cikin shaidan da ake bayarwa ga an bar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi shi an bar koyarwa a addinin musulmi fa inna hu wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku ji tsoron Allah kuma Allah yana ilmantar da ku wannan ayar da yawa daga malamai suna magana akan cewa shi jin tsoron Allah yana haifar da ilimi da yawa suna ba da hujja da wannan ayar wata sun ba hawaye su nun ba to amma malamai da yawa suke a cewa wannan ayar ta kanta ba ta ba da an san jin tsoron Allah yana ba da wani nau'in ilimi domin abin da ayar take faɗi kawai wato halarar larabci ya sa ɗan larabci yana da muhimmanci domin fahimtar abin da Allah ya ke faɗa a larabci wattaqul laha wa yu'allimukum Allah ya ba da ma'ana in kun ji tsoron Allah Allah zai mai da ba. ya ba da wannan abin da yake nufi ku ji tsoron Allah ku sani kuma Allah shi ke ilmantar da ku ku ji tsoron Allah ku sani Allah shi ke ilmantar da ku amma kasancewan wannan ayar baya ba da wannan ma'ana ba shi da dalilin ba a samun ilimi ta hanyar tsoron Allah saboda wani wuri Allah ta ta laye ce ya ta allazina ba ya tattaqullaha Allah ku furqana in Allah shi wannan shi sharti ne da jawabu sharti in kuka ji ran Allah to Allah zai ba ku furqana Allah zai ba ku tuka in kuna tsoron Allah na kira ku bakara ba ku shakka ba duk da shakka ba ku shakka ba wata kullaha wa yu'allimukum dan da irin wannan ne da zai ce wata kullaha wa yu'allimukum Allah la ilahi ku sai ya da ma'ana in kun tsoron Allah Allah zai umarce ku inda an yi kuni a saman nuna wata a wani yu'allim amma wata wani wa yu'allimukum bawu to a nan wawu wawu hali ne ko wawu cikin nan amma in ka tafi kawai kallon Qur'ani wannan a bayyane yake Allah ya tabbatar mana tabbas in an tsoron Allah ko Allah zai bada Qur'ani wannan kuma shine bambanci ilimi na tafsiri da ilimi na Qur'ani ilimi na Qur'ani shine irin wanda na Abdul Adami da muka bada labari ko da Imam Ahmad ya tambaye shi da kan da ko ko mutum da ya ban sallah kaga ba ka kafafin ne yi yake da shi ba kar ka dauka in ka zauna kana da jiki kana da eh, guri ko kana da nasuda ko kana da balaji shi ke nan sai ka ci alfiya da iya da jibu rawu da fannin da ne ma mabambanta na hadisi da fiqh da tafi ba zai yi ba ba zai yi ba amma in Allah ya kalmi mai irin wannan bawa sai ya zama ya ba shi wanda irin haske da yake bambanta daidai da kuskure kawai a cikin zuciyar sai ya ji da abu daidai sai ya ji abin da ana so a zuciyarsa da abu ba daidai ba sai ya ji zuciyarsa ba ta nufi da abin ba amma ina daidai ko yi ya ba san daidai ba amma dai wannan dai ba daidai ba menene daidai ne shi ya sani ba amma wannan ba zai ba da kafin ba ba za ka tambaye shi farkan alwala nawa ya faɗa maka sai ya je wajen malami wannan amma idan aka alwala ba daidai ba zai Allah kuma da labar da mutu fa da zai bambanta wannan alular ba ta yi ba wannan sallar ba ta yi ba to wannan shi ne ilimin da Allah kuma da ya ce ba bayan Allah saboda tsoron Allah wannan kuma shi ne abin da sai da Allah ya tsara masa da yake gayawa sahabbai lokacin da suka tambaye su manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku da wani ilimi da ba wani ilimi da manzon Allah ya ce da mu sai dai kawai ka fahimta da Allah ka jinta a cikin zuciyar bawan Allah ya kunta fahimta a zuciyar wasu bayi sai ya zama za mu karanta abu ɗaya za a karanta da mu abu ɗaya amma sai mu fahimci wani abu wanda wani zai fahimce shi har a rika mamaki irin muna yawan ba da misali ko shine malamai ke so mutum kudu wani lawo kai yuridu lahu bi khairin yufasiru fi irin abin da Abu Hanifa yayi ko lokacin da da askarfi ya ce matarsa in ta kwana a garin da ba garin ba a wajen da baya mulki ta in ta kwana a garin da yake mulki a kan da yake mulki to ta haka da yake za a ga wajen Abu Hanifa ya ce kawai ta masallaci kofar gida ta kwana inda wannan masajid lillahi kada kowa ya san wannan masajid lillahi amma ya ya gano in an shiga masallaci shike dan an fita daga wajen da wannan mutumin yake mulki wannan fiqhu ko ko wancan mutumin da yake rantsuwan saki wannan yake sai eh, in na fara miki magana kafin ki fara min magana sai ka kai lafiya ita ba ta yi ma in ka fara maka magana kan ka fara min magana ba na kaka duk malamai suka ce ba aure yin abu ani ba yake kawai da Allah ya jere masa magana ya koma da matar sa kai aka tambaya ah, shi a to a arusan da ta ba ni ma in ka fara masa magana ai ka karya masa naki dan to to da shi ma kawai da ya rage ya karya masa naka to ba ko wannan shi da fahimu da shi ne fahimta ne in la fahimu da shi Allah ya tsaya a cikin to haka dai wato Allah subhanahu wa ta'ala yake kunta fahimta a cikin zuciyar masu jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wannan kuma shine bambancin ilimin mutumin da ya sanya tsoron Allah cikin karatunsa da mutumin da yake ta karatu babu tsoron Allah sai zama babu haske a cikin ilimin babu albarka a cikin ilimin sannan ba za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wani ilimin da ake kira da duniya ba watan ilimi da yake zuwa daga wajen Allah subhanahu wataala shi wannan ilimi da zuri ilimi na watan shahararrun abubuwa ba ilimi nuna na tafasirin umur ba kira da bai dace mutum ya zauna a gida da zai duka wannan magana ka zauna a daki ka ce ni ba zan yi karatu ba shi ke na zan zauna a ta ibada Allah zai ba ni ilimi a dole ka tashi da zai karatu sai da kuma sai na ale ce duk zai karatu sai da ba man da Allah sallallahu alaihi wa sallam ma fi hadisi fasifa قالوا ما في هذه الصحيفة قال الأصل وكتاب الأصول وألا يدخل مسلم بكافر suna kaga ce su ma sun zauna sun yi karatu ke da ga dole ne mutane su zauna su yi karatu kada a dokar da wannan ayan a ce ba sai yi karatu ba za a samu ilimi wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wa ta'ala masali da dukkan komai wani sun kuma ala safar وإن كنتم على نفس فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتبها الله عاصم قلبه والله بما تعملون عليم ومن يكتمها فإنه ولا تكتب الشهادة ومن يكتمها فإنه عاصم قلبه والله بما تعملون عليم آه wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da wani da sabo kuma hukunce-hukuncen da aka tattala hanyoyin mu'amala da farko an yi magana a kan sadaka taimako mutum ya sadaka ya ba wani an yi magana a kan ban banda ma na sadaka wato taimako ta wasu hanyoyi banda sadaka din kanka kamar taimako da karfin da lafiyar da sauransu an yi magana a kan rance da ya magana mai tsawo to na karshen hanyar da za a bayar shi ne in baka yarda da bada sadaka ba baka yarda da taimake shi ba ba ku ba ku kasuwanci an samu jami'in kasuwanci ba illa an kuma tijaratan hadiyatan yuruna hada nasu ba a yi jami'in kasuwanci ba to karshen abin da za a yi a farki jinjina ya fara wani abu ta ba wato dai addini yana son ko ta yaya dai sai dan adam ya samu wani abu sai mutum ya samu wani abu ta abar ba su in zai yi a bashi sadaka in mabukaci ne in ba in in in ya riga ya yi rauni in su fara'in da zina ko kuma su tafi da la ya kasu na zarban su an biya kan mutum da yi an ya an ta abu da ari ko su ta la ya kasu na na ila haba idan ya zama irin wannan ne a bashi in ya zama ba irin wannan ba to akwai a rage sana'a dan ya zai koya ya dogara da kansa a sa shi a hannun da zai dogara da kansa idan ya zama ba haka ba to a bashi rance ko a sa masa sai ba ya je da duniya wanda ya samu da baya in ya zama ba haka ba to ai kasuwanci da shi to in ba haka ba ya ba da wani abu a ba shi kuɗi kar sai a bar ta haka wannan shi ne hukunci na ƙarshe a cikin hukunce-hukuncen nau'o'in taimako ɗin na dukiya da wannan ayoyin da ke fasa shine jirgi wa in kuntum ala safar wa lam takunu sajida idan kuna cikin tafiya kuna kan hanyar tafiya ko ba ku samu rubutawa ba sai hannu maktuba to a ba da jirgina a dar mutuwa ba to zama arziki an bayar ya karba ya ci a sai na abin da ba zan ba ba idan wani tajin da an yi wani tajin wani yu'ajjil da rizqi min amanatahu wal yattaqi Allah rabbahu wanda aka baiwa amana lokacin mai da amana yake kokari ya mai kuma yake tsoron Allah wala takunu hada idan Allah ya yi ku bayar sai da kuma karku kai haka inda wa آثم قلبه wanda ya koye sheda to ya sani ya saba wa Allah zuciyi ya yi ta Allah kuma ta Allah subhanahu wa ta'ala masalci da abin da yake aikata a kamar yadda muka ce wannan kuma ayar tana magana ne a kan jinjina jinjina ne mutum ya zo da wani abu nasa mai amfani in ya zo da abu mara amfani ba jinjina ba ne, ba za ka je ka kawo abinci da ya riga ya lalace ba kwanta ne ne ko abin ko dabba wanda tana wanda mutuwa ta ta ta amfani da ba ta amfani komai ba ka bayar da ce ga tuna sai wani abu wanda yana da manufa ka bayar a baka rancen kuɗi idan ka kawo ka tarda abin ka a wannan hanya ce da cikin hanyoyi na mu'amala da addinin musulunci ya tabbatar da shi kuma malamai sun yi sabani an yi maganganu da yawa a kan ce za a iya a wannan jinkina ɗin misali a bayan ko da bai shiga ba misali tana da wata mota tana son wajen sana'a hanyar Abuja da Lagos sai da ke da Allah ina son ka rance zan baka mota na wacce take kan hanya a matsayin jinkina malaman malikiya sun ta kan za a iya haka. Duk da garashi a kasuwanci ba za a yi haka amma a wajen da suna suka ce idan karar ya fi ba dangare da karami ne ba babba ba ba kamar su ko yana saman ce kan kaga wancan sun na wani ta ba da gudun gina gaba ne ga wannan karami ne babba amma in ya karami karami ne suka ce ah to duk ya riga gaba da cikin ba amma ba ka komai ba balle mu da ka san inda kake ai ba da laifi in dai har ka gaba da rance ba a ba ka komai ba ma ka ba da rance an ce ba ka komai ba sai na da ba da wani abu wanda inda da hanyar da za a iya samu wannan abu dan haka dai a wannan shi ne jinjina kuma kamar yadda muka sani daga cikin hukuncen sa shi wanda ya bayar idan abin na bukatan kula kamar dukiya kamar dabba misali ya ba da dokin sani ko ya ba da samuwar da sai to shi wanda ya ba da jinkinan wajibin da ne ya ba da a cikin wannan sani ko wannan dokin sannan shi kuma wanda aka ba jinkina ba ya da haƙƙin amfani da wannan kayan jinkina ba zai ce a gaba na hannun hau har zuwa lokacin da dawo mun da kudin na hawa da in na hau da hawa sai a ah, sannan bai da aikin kuma amfana da abin da kike kamar nonon sa ko makamancin wannan insani ya ce misali ba zai ce tunda kira jingina a hannun na zan amfana a nono na ne jingina ne saboda kayan da haka dai akwai hukunce-hukunce da yawa da suke ta'allaka da rahan babban rahan a musulunci da da collateral a wajen bature shi ne rahan a musulunci murtali ba ya da aiki don ba a dawo da kuɗi da su kayan da ya ba ya da wani ba zai ce shi ke nan naka gidan rahan shi kenan yana kai jira yana jira tsawon lokaci da dawo ni da kuɗi na shi na sai da gidan a matsayin kuɗi na na karyar da kuɗin gidan na sayar ko na sayar a matsayin kawai yadda na da dama in sai da in aje miji ragowa in yana da rabuwa ko ke zai kawo ni ko ba ka da wannan harshen don mutum baya koyar da abin da ba na shi ba miki idan aka yi irin wannan kirkin mutunci ya yarda ki kare da sai a dawo maka da kayan ka bai ya a ajiyar ba kuma in aka dawo da shi to za a ba wani da aji wani amini su shi wannan yanzu mutai sun ya nuna ba zai iya bai ba za a ji amina da shi ba sai a ba wani da aji idan kuma kuɗi ne zai zai zuwa a ba da kuɗi amma ba zai kasance kuɗin ba shi ma sai a ba wani a ce wannan kuɗin da aji a matsayin jinjiran wancan gidan tunda gida ne aka bi aka bayar da su sayar da gidan to sai a dauki wannan kudin sai a bayar a matsayin gina har ran da ya samu kudi akan akan kan kansa ya kawo sai ya biya sai ya tafi wancan kayan na wato babu barku wanda a sarannan abin a cikin wato jinjina wanda ba na musulunci ba aya ta ce in kuntum ala safarin farantin katiban farihanun wasu malamai suka tafi akan cewa wannan yana nuna cewa ba a jejina ce da mata su yi kawai a tafiya ana kan tafiya kada za a jirgin, idan ana zaune a gida ba za a yi ba a jamhuri malamai suka ce a wannan dai aya ta yi magana a kan jejina da matafiya amma ai hadisai akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ma idan توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه في Allah ya koma zuwa ga Allah cikin sa ta tana san a matsayin jinjina a wajen wani da wani na mana abubuwa da yawa da wasu yana nuna mana gudun duniyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa إن الضرورة لا تعد على الإحسان آه نحن هنا كوكب المعاملة أقول لكم أجر المدينة وأنت كما ترون باعا يبدو فيها ثلاثين العديد كنت أجر بالي يمكن من ذلك الله تقول لكم كما تقول الله عليه وسلم ko alama ya yi a kawo tsarin jirgin uku cikin kasa da awa ɗaya a madina za a kawo balle bayan musulunci ma ya gaba tsari ana magana nan shekara na goma bayan hijira ne an samu manyan miliyoniyar a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su iya bada duk abin da suka mallaka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana sun san da bukatan ma ba sai ya je kai wa bayan hunje sun irka dan aka kasu wannan tsari talatin din na na ga musulmai kuma da ya kai wa musulmi wanda ya san cewa zai ji ayar su ba ba sai an bayar da zan bada kawai za ka ji a kai wa bayahudi sannan kuma har yanzu a nuna maka ba a rashin kamar mu'amala da abokan zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mu'amala har da waɗanda ba musulmi ba ga yanar mu'amala mabambanta daga cikin mu'amalan gashi mu'amalan kasuwanci ya haɗa shi da yahudi yana gabda komawa zuwa da Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan an nuna mana wato wannan abin ba abin cuta ne kuma cewa haka din nan ya kunta kuwa da dan musamman ne da garin musulmi garin musulmai ne sai ga magana tilasta mutane su ga musulunci babu shi a cikin ومت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله دول أيتاوي من سين da zai dace da wannan hadisan ba ana nufin aljaya kun mutane duk wanda bai ce la ilaha illallah wani jami'a yake son karar da shi ha mun yi bayani mai tsawo akan abin da wannan yake nufi a farkon karatu ba za mu iya komawa zuwa gare shi amma dai muhimmi ya nuna mana cewa a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana zamantakewa tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba ana mu'amala har na kasuwanci ga yanan hannun rahama yana shiga tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda ba musulmi ba duka wannan tabbatattun abubuwa ne a wani kusur ala safari wa lafi su ta ji wasfari hamun mabuda mabuda a nan hadisi da ya aya da ya ga ana amma da nan ce ba yana dole sai an yi kanwa idan na ce ga wannan jinjinan abu kaza na zan baka ka bani rancen kudin nan to ba kuma ina da dole ce kaza ba dole sai aina hannu da hannu kamar yadda muka ce a wajen farko ba ah sai ina amina ba wajen bala idan wani fashi sai an yi cewa wani fashi ba nan an zo da wata mu'amala ce za a ba da bashi babu jiki to da an amince ba a tsoron wani bashi ba a tsoron dawowa ne to kai da kake karbi bashi kan to addinda musulmina amana da ta wa Allah rabbahu shi wanda aka wa aka bashi bashi to ya tabbatar ya ji tsoron Allah ya mayar da wannan bashi saboda ne saboda idan yake mayarwa to sai haifar da fitina da yawa a cikin ƙasa saboda kan mutane za su yi da reference da shi ya rage cewa ai in ka ba mutanen da suka da baki ko in ka ba marasa hali shi ba su dawo ba da shi suna wani ma da yaran an ba shi baki bai dawo da shi ba to ga wannan sai ya raunana wannan mu'amala to da Allah subhanahu wa ta'ala yake tsoron Allah in an amince masa an ba shi ba lokacin da biyan shi na in ne ya dawo da bakin gurgurdan da aka yi alƙawari wala tasmu shahada ومن يكتمها a cikin قلبه a kada ku koyi shaida kamar yadda muka ba da misali saboda kana tsoron abin da za a bari ko ko a saboda an sayi mutum to idan mutum ya haka to zuciyar da ya kunce shaidan a cikin ya ci bayyanawa misali dai shi ya Allah ta ya kunce da shi zunubin zuwa gare ta saboda dai abu a cikin da aka kunce shaidan aka ci faɗa ba to ka zo min zai ji a wajen Allah wallahu ma ta amaluna alim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san duk abin da kuke aikata na'am billahi لله ما لله ما في السماوات وما في الأرض ونسوكم ما في أنفسكم أو تخصوه وعاتبكم به الله ينسل لمن يشاء ويعبد من يشاء والله على كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول تلك الأدلة تلك الميلة أبقينا عمان فإن تجدوا ما في أنفسكم أو تخصوه وعاتبكم به الله جنكم بيّن عليك تفسير ذلكم فوق قولي وأن الله سبحانه وتعالى يقول تلك الأدلة yaghfir liman yasha wa yu'adhib man yasha sai Allah ya yato wa wanda ya so ko ya kuturta wa wanda ya so wa yu'adhib man yasha ya azabtar da wanda ya so والله على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى mai iko ne akan komai a lokacin da kuka yi mu'amala ta amana ko kuka yi mu'amala na na a menene sunan shi na jinjina sai ka je ka dauki kayan jinjinan nan ta koyi ta ce ya bar saboda kana son ka manne shi to Allah subhanahu ta ta'ala ya ce ka sani lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne ba a da ke sani a cikin ah, kuma din an kuma cikin auto tsuwa cikin duniya idan kun bayyana abin da ke cikin zuciyar ko kuka koyi Allah zai muku misali a kai, wannan wajen ya haifar wa wasu misali suka ta ah, ya za a yi Allah ya mana misali a kan abin da yake cikin zuciyarmu mun dauka abin da yake cikin zuciya idan mutum bai bayyana ba ya zama ya farko ya ina Allah ba ya sa mutum da abin da ya yake cikin a zuciyar shi malaman suka ce a ah, wasu dalilin wannan sai suka ce ayan wato wannan ayan an yi nufin da ne da ayan gabanta ayan ta ce a suratul baqara لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كتبت وعليها ما كتبت آه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما امرته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به Allah kada ka daura mana abin da ba za mu iya ba kada ka kama mu da abin da ya fi mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yi kira ka ka dauke hukunci su ma ya mu sun auto su ko suka ce a abin da aka kare in su kuma wani kuma ya mu sun su abin da ake nufi da abin da ko koyi a cikin yanku wa sai ku kudin kudin ta kudin dukkan zuciya akwai zunubai na zuciya kamar munafi zunubin zuciya ne kudin ta kafin shi kanka ai zunubin zuciya ne ko ba ba zunubi ne na ayyuka ba to da abin da kuka bayyana da abin da kuka koyi a ayyukan Allah kuma da la ta kai in ku ma hau sujudi aw sujudi ya'lamu Allah wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wallahu ala kulli shay'in qadir kaga anan kuma da ta ce lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi ما في أنفسكم أو تبدوه كان أنظار قلتين تبدوه ما في تبدوه أو تبدوه يعلمه الله سؤال أنا عمدنا أجد يوم بقى ضد يعني الله بالخير بني سؤال جاد فارا بوضع أجد قوي ورد فيكين يتفاجأ مع ماتي يزمع الله إنتاج بني لا خير ذلك تريد سمادين كلمة عزيزه يعلمه الله نوكما أنا عمدنا akan sakayya shi kuma Allah a galiban a al'adance yana saka wa mutane da abin da suka aikata suka bayyana ne to a ce aka fara da wadin su su ma ya mutu saboda rahama da jin kan Allah subhanahu wa ta'ala sai ba fara da wanda aka koyi din ba to da ana magana akan sakayya wa in kuntum ma ya mutu su tusu su tukum billah فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير جاءت لي وانا آية اذن نسمع لما آية في منكما فبتشتيا سواء كن بينا حبيب كتو كده كن كن كن كن كن الله سبحانه وتعالى دي وكن تاجي أكي حبيب كتو كوي يجب كن كن مال كتبينا وكن كتبيا ديك أنا مدنا إن جلال هناك الله صلى الله عليه وسلم ديك مجدان الله صلى الله عليه وسلم هل أبين كتو bin son zuciya Allah subhanahu wa ta'ala yana kama mutane da su bin son zuciya kamar dai garin Makka ko kamar yuri ilhadin da zulmi yuziku min azabin alim wasu maka ce a'a ai wannan kamar fassaran ayar la yu'akhidhukum Allahu bil-lawmi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima أصبتم الأمانة واتقوا ربكم آه واتن a irin kamar rantsuwa ne idan abin da kuka faɗi a baki kawai ba shi ake magana ba abin da zuciyan ku ya kudurta shi ne abin da ake mahukunci a kai to haka da ala kulli halin Allah subhanahu wa ta'ala hukunci a kan kudu kudu zuciya amma ba kudu ta wani zuciya na waswasi da raya maka ka aikata wani abu sai ka fi tsoron Allah ka aikatawa ba ko ko ta raya maka wani abu na amma tsoron Allah ya hana aikin sai ya daidai da wannan manzo Allah sallallahu alaihi ya ci wa sahabbai wannan shine bayyanannen imani iman mutum da yake wannan da haka wannan baya cikin abin da ake magana a kai yu'azikum yake ayyukum ya ta wa yu'azikum man yadda har yanzu yana tabbatar da cewa azabtarwa da gafara na Allah ne subhanahu wa ta'ala yana wa wanda yaso so yatin ke ma'ana sabanin abin da wasu wanda ake kira mu'tazila suka tafi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala dole ne akan ga wanda ya yi ya shigar da yiyayya aljanna dole ne kuma ya shigar da wanda ya saba masa wuta Allah subhanahu wataala ba a masa kira yana rahama da gafara da wanda ya so yana kuma azabtar da wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah subhanahu wataala ne iko ne akan komai zamu tsaya haka nan zamu tashi gobe insha Allah Muhammadu Rasulullah za mu amsa abin da ya samu tambayoyi don Allah ina son ƙarin bayani akan sakin aure Sarki uku lokaci ɗaya ne ne Sarki uku lokaci ne su uku wannan shi ne matsayin malaman malikiya da tafiya da hanbaliya da hanafiya wato malaman mazhabobi hudu gaba ɗaya a maganganu na da yawa kan wannan matsalar a sun daga cikin malamai ya zo daga baya cikin na tabbas ya saba da dukkan malamai akan wannan matsalar amma kafin nan an yi a kan ta take uku a lafazin sai take uku kuma dukkan hadisan da suke magana akan sabanin wannan sai to biyu duka wato dai matsala ce mai tsawo mai bayani da yawa wani yana son bayani akan kuɗin ramadan sare sai wani abokin da ya ce baya da kyau mutane suna da ne muna da manyan matsaloli sai a a ta tattauna abubuwa wanda suke ba bai san suna da shi ba ya ce wai Allah kare ake ce makare wannan rashin rashin ilimi ne ne ya kare wanda ake jin azumi bai yi ba har wani azumi ya zagayo bai yi ba ya ce nan sai ya azumi bana idan ramadan ya wuce zai rama na bara kuma zai ciyar a maimakon abin da bai bai yi ba har ya bari shekara ta wani. wannan shi ne fatawa mafi shahara na babin malikiya zai ciyar da a da malamai suna cewa mutu daya da kowane ne ɗaya ko ko a maimakon kowane azumi daya amma yanzu saboda cewa mutu ka ba mutum masara ba yanda zai yi. Sura da a tsara da ɗan dubu biyar ko goma kuma gwargwadon samu Wani siyarwa wanda ya ce mene ne hukuncin wanda ya haɗa hannu da muharramarsa ba kyau haramun a wacce ba muharramarsa ba kyau ba kyau haramun yana azumi idan sha'awa ya zo masa a dalilin haka to da sabon Allah ne sai dai kanta ciki ya zama ya zubar da wani abu zai rama hannu amma dai a asalin haɗa hannu da mace zai ce ko da wasu malamai sun yi tafasu cewa idan ya zama duk da a ga matan da kwatan kwatan da za a iya jin sha'awan ta wacce wacce kwatan kwatan da za a iya jin sha'awan ta to maganganu ne da wasu sun ta kan ma babu ne cikin idan ya zama dole sai an hada abin da za a iya hadawa sai haɗin da ke wasu sun ta kan babu maslaha za a zuba ne ya zama maslaha mene ne aikata shi zai fi zama ne mako ga addinin musulunci a wajen da aka yi da dai matsaloli ne ga sunan da yawa amma dai asalin gaisawa da mace haramun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi taba gaisawa da mace kuma yadda sai da na Aisha radiyallahu anha ta gaya nan Ina jira da yake mirka a biyu a duk alular da yake. Hakan na nuni da ɗancin mutum ya kirkiri na filolin ibada ko da ba umarnin annabi a kai ina jin saboda na faɗi cewa sai na da al ne a la yana da kana kuma wannan ya zama dalilin tafiyan ta aljanna za ka iya kawai ka shigo wasu na filoli ka ce zan rika a kaza da daddare ko da mun ga Allah da yi ba ai shi ne kamar tarawih da muke yi ko ai da shi ne a tare da irin ma'aikata ce maza Allah sun kada su yi sallan halama da kalatul hali dai babu da shi wani abu ne aka shirya ko ba a yi sallah a lokacin da aka hana sallah bane auqatul nahi inda ya ba lokacin nan zan yi sallah ko na da shi ta sa matan da za ka rika yi ba wanda zai hana ka Allah ya tafi ibada wani na tambaya ne ya dacewa da mutum tsakanin aure da neman ilimi a matsayin sa na shekara a cikin da zuwa talatin ina amsan ai ba amsa wannan tambayar dukan sun fi dacewa da ya danganta da yanda ya san kansa idan ya ga zai iya kama kansa ba ya da karfin hawan da zai hana shi ci gaba da neman ilimi ya nemi iliminsa idan kuma yana tsoron makansa abin da zai iya aikatawa idan bai auren ba gaggauta yin aure wanda ya ce yana da kanwa tana da miji amma baya kulawa da ita ko zan iya ba su zakka za ka iya ba ta ko da ke mamu malik bai so a riga ba su zakka ga matukanta irin waɗannan ba saboda yana gudun kada a yi amfani da wannan daman ya zama mutane kawai sun koma raba kan tsakanin da juna ko sai mutum ya tabi ayyukan kawai zai raba musu zakkansa wanda suka da cikin nan wanda suke ciyar da kansu misali to ya alaka uba idan ka bai zama wajibi a kan ke ciyar da kaba ai sai ya ba shi da ko wanda ba a ba da kaba ba shi ne wanda ciyar da shi ya zama maka wajibi ba malamai wasu malamai suka ce uban kansa ma za a iya ba shi zakka ba zai iya ba mahaifin da zakka idan ya zama abin da zai ba shi ya fito daga cikin abin da yake bukata na rike rayuwarsa shi kanta da rayuwar mace ɗaya tare da idan ya je ya auro mata hudu ko ya ga jima, yana cikin bashi da sauransu yana kasuwan yana baki da irin wannan ba ta iya cewa to bari da ba ta zakka a cikin to amma abin da ya sa wasu malamai suke ganin ba za a ba da su ba da ta mutum saboda zuciyar na har abada na su har abada baba yana da da tasawwur zuwa zuciyarsa ko da kai na fita daga cikin isman mahaifi matukan mahaifin da ne to shi ke nan yana da kan shi da dauki abin da yake so da bar abin da yake so daga zuciyar kansa da ke sa wasu idan ciwon ba za a fita amma dai wasu malamai da yawa sun a akan wannan hadisi wajen ba mutlaqin tasawwur sun ne ko da baban zai zama yana an tabbatar da shi ko makamancin wannan wani a tambayan wanda yake ya tafi kiyansa a wajen gidansa yana barin danginsa to ya danganta a idan yana yi dan Allah ne kuma yana son ya bar iyalin su su wadatu wato da ɗan kaɗan ɗin da yake da shi ko ɗan kaɗan ɗin da ya ba su ko ko ya zaɓa masu da gudun duniya ko makamantan wannan idan ya zama masu da da abin shugaba ne cikin al'umma da makamantan haka to za a iya cewa ya yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake zuwa ya rabar wa mutane dukiyar Najran gaba daya na na Fatima ta zo alaiha salam da shi ba zai ba komai daga ciki ba to amma idan ya zama a babin biyayya yana son kuma kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye wani mutum ya ce ya Rasulullah ina da jina da kaya yace to kaci sai ka dai da yawa yace ya Rasulullah kina da jina yace to ka ba iyalinka kayan ka sai da iyalinka yace to ina da kaci yace to ka sai da iyalinka da iyayenka yace ya Rasulullah in kun zo hudu yace to ka sai da iyalinka da iyayenka da kan uwanka ya Rasulullah in ya kai biyar ba yace ku kara da bakwai yace to in ya kai shi yace ku gaba wanda sura da ba za ka kai lokacin da aka yi daga ba wanda ka so yake nan gobe na hadisi har sai ka samu akalla ka baiwa waɗannan gurgurdan bukatun na dole amma ba wai bukata na ke kira ba wanda yake ya wuce ya wuce ainihin sauriya ko hajiya wajen an wambara musu hajiya kar a bar cikin yunwa a ana ɗauka ana kaiwa nesa sun zama su ne mafi cancanta da wannan Wani ya san tsarin bayani game ne su mafi bayan karfe hudu ya su ko da yi zai zauna ne ko zai ke ne kuma ba a tsaye ba a sallah tsakanin la'asar da masriba sai sallolin da suka zama dole abinda ake ciki sallolin da suka zama dole kamar misali mutum ya je ya yi dawaki sai ya tafiya da dawafi tsakanin da azar da magriba sai ci gaba da sa'i kaga nan zai yi sallah amma yi yusuf masjidi mafi yawan malamai wasu suna ganin cewa da yusuf masjidi ma suna cikin da wasu asbab wato sallolin da suke da sababi to za su ji a cikin sallaci za a yi a kode amma dai mafi yawan malamai da burin su sun ta akan ba za a yi hajji yusuf masjidi ba tsakanin وعدم لا صلاة بعد الصبح حتى a yi ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس يقول هذا بلاء يصلى بعد العصر حتى إلى أن wani ya matsayin mutum da yake musafa da mata a kasuwa ko a wajen aiki mun faɗa cewa haramun ne yace ne ne matsayin mutum da yake zagin matarsa a zuciyarsa ita ba ta mai rai koran da yake wani ya same su a masallaci ya ce sun Abuja ana sallah kafin lokaci da Abuja da Kaduna hawa da ce. ko ba haka ba mutum da zai ce duk ijma'in al'umma gaba ɗaya da gane lokaci ya yi wani shi kadai ya gane kuma a wurin wannan ai yana bukatar kai ta asibiti ko ai wannan yana tunanin da aka yi ijma'i a kai ya zo da tawasu za a bincike a kansa fatan fatan yankake ne ba zai duk jama'a su faru ba ko kuskure a irin wannan ba ba zai aka duk garin abuja duk garin da suna sun zaru Allah Allah azar da sun lokaci ba ba zai yi wannan ya ce ne ne tabbacin da dan mala'ika ne dan ba mala'ika bane illa yi ta kana min al ko fa ta kana amri rasul ai Allah ma ya bada mana shi dan aljanni amma ya fi su ilimi gaskiya ne wata da yana cikin su kuma ya kai matsayin da malami ne babba da ba shi a cikin mala'ikun da Allah ya haɗa shi saboda haka ba lallai yana da ilimi wannan yana da ban tsoro wanda mutum a ce shaitan da kai matsayin da ya kai na ilimi da sanin Allah amma duk da haka ya fasu cewa Allah wannan yana da ban tsoro Ah, wannan yana roƙon addu'a da da shi shugabannin mu Allah ya yi wa iyalin rasuwa kuma ina kusan kila ah, sun yi hadari ko dai wani abu sai ya kuma da ya yaran kuma ba shi da lafiya suna asibiti cikin yi da wahala Allah ya fito mata da rasu ta ba da lafiya kuma Allah ya ba ta lafiya Allah ya saka